designado mon faras alla psico. La reteio Bobozo Culturo publicigis legindan articolon pri la historia gravezzo de simpla homa tendenzo, la designado. Ordinare oni consideras gin mal grava antaulo de pentro arto, cae dum la dudeca iarcento gifalis en ian ombron de malinteresigio flanque de la homoi. Nun tempe en Brituio oni clopodas recrescigi la inclinon al tiu tutte aparta spezzo de arto. Ciam oni pensas pri designado, oni neeviteble rememoras pri la unuae designajoi trovitai antau dec miloi da iaroi en cavernoi cae aliei stonei structuroi faritei per ocrae pigmentoi de plantoi. Ili estis la unuae homae plasticae artajoi. Ili montris bestoin, scenoin de chasado cae hom figuroin. La artisto iam provis montri sian medion cae siaen travivajoen. Desegnado pensigas ancao pri la anatomiae studajoi cae schizoi de Leonardo da Vinci, quiu admirinde reproductis la naturon. Infanoi emas desegni de frua agio. Psicologoi trovas en iliae strecoi foie esprimoen de gravae sentoi, ciuin ili ancora ne povus vortumi. Faculoi cae instruistoi en designo lerneioi assertas che practicado de tiu arto per crayono au carbo havas interesan psican efficon. Gi postulas concentrigion, attenton, conscian intenson, movo lertetson. Gi funsias do kiel tauga alternativo alla nun tempe obseda regardado al telefonae ecranoi. La clopodo reprodukti visagia in traitoin au detaloin de peisagio au simpla obiecto signifas che oni estas sem teme connectita al tiu hom figuro au loco. En desegno lerneioi, homoi attestas pri la bon faro de desegnado ciam ili suferas iuin malsanoin. Gi tranquilligas per tio che la realajo sur quiu oni prilaboras estas io firma, solida. Gi malpligas anxion cae estigas pli malrapidan spiradon. Gi faciligas resanigion. Unu lernanto comparis sian unu horan practicadon de designado al unu hora practicado de yogo. Usona officisto en Noviorca designo lerneio remarquigis que dum la pandemio de COVID-19 la isoligio crescigis la interesigion pri designado, ca citiu tendenzo plu dauras. Si opiniis che la inclino streci sur paperon sia in centoin estas universala. En pli subiectiva senso, designado instruas homoen regardi cae observi la mondon en aparta maniero. Se oni registras tion kion oni vidas, tiam oni metas la mondon en sian conscion, en tutte recta maniero. Cina artistino assertis, arto povas mildigi psican suferon, cae designado estas formo de arto ie la atingeblezzo de ciu homo.